Gabon. Merci beaucoup. Et merci au, au Festival de Saint-Sébastien. Zinemalia eskertu zabiatu zuen bere diskursoa Juliet Binosek eta bere ibilbidean lagundu dutenak eskertu zituen banan-banan ere. Et c'est, on se sent à la maison ici. C'est à échelle humaine et c'est, c'est vraiment un honneur d'être ici ce soir eta ibilbide oparoa aktoreak bere lanaz ere mintzatu da kazetarien aurrean. Je, je, jamais, jamais de juger un rôle que je joue, mais de l'aimer déjà. De l'aimer dans ses contradictions, de l'aimer dans ses ombres, de l'aimer dans, dans, dans ce qu'il rend humain finalement. Et, et comment dans un scénario Ia une evolution, ia une transformation, c'est plus ça qui m'intéresse. Badonostia sariaren baitan, atzo Claire Denik zuzendutako Avec Amour et Acharnement film aurkeztu zuen, eta gaur, berak parte hartzen duen beste film bat ere aurkeztuko da sail ofizialean, leian den Christophe Onojeren, Le Lycéen, Luzemetraiaren, eguna, izanen baita gaurkoa.